11539 fatvo. Jazirama issiqda ish sababli ro'zasini buzgan kishining hukmi. Savol: Men Saudiya Arabistonida 15 kishi bilan qurilishda ishlayman. Ramazon oyi kirgach, birinchi va ikkinchi kunlari ro'za tutdik. So'ngra oyning qolgan qismida barcha ishchilar, jumladan men ham ro'zamizni ochdik. Buning sababi biz Misrdan kelib, ilk bor boshqacha ob-havoga duch kelgandik. Keyingi yil Ramazonda ro'za tutdim. Buning hukmi qanday bo'ladi? Yana shuni ta'kidlashim lozimki, ikkinchi Ramazon kelganida men roza tutdim, lekin o'tgan Ramazonda qoldirgan kunlarimning qazosini o'tamadim. Iltimos, bizga maslahat bering. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Qilgan ishingiz haromdir va bunday qilish joiz emas. Zero Ramazon rozasi islomning 5 ruknidan biridir. Alloh taolo aytgan: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey mu'minlar taqvolik kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Baqara surasi 183-oyat. Qiyomat kuni Alloh taolo huzurida turganingizda u sizga sog'liq va xotirjamlik ato etgan bo'lsa-da, uning amrlariga bo'ysunmaganingiz va oyatlariga amal qilmaganingiz uchun qanday uzr aytasiz? U zotning sizlarga ham roza tutish farz qilindi, kitobat qilindi degan so'zi sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi sizlarga ham taqvoli bo'lishingiz uchun roza farz qilinganini anglatadi. U zot taqvoni rozaning g'oyasi va rozani taqvoga erishish vositasi ayladi. Sizga rozangizni ochib yuborish haromdir. Siz tavba qilishingiz, istig'for aytishingiz va o'tgan ishlaringizga nadomat chekishingiz lozim. Ishlayotganingiz esa uzr bo'lmaydi. Siz kechasi ham ishlashingiz mumkin. Agar bunga imkoningiz bo'lmasa, bu ishingizni tashlang, chunki bunga zarurat yo'q. Ishni oyning oxirigacha to'xtating yoki roza tutishga imkon beradigan yengilroq ish toping. Biroq ishchi sifatida Ramazon oyida rozangizni ochishingiz joiz emas. Agar avvalgi Ramazonda o'tkazib yuborgan kunlaringiz bo'lib, ikkinchi Ramazon kelgan bo'lsa, o'sha kunlarning qazosini tutishingiz va fidya berishingiz vojib bo'ladi. Har bir kun uchun bir mud bug'doy yoki o'zingiz yashab turgan davlatda taom bo'ladigan boshqa don-dunlardan un, guruch, nohod, grechka kabi taom tayyorlasa va saqlasa bo'ladigan narsalardan yarim so berasiz. Shu bilan birga bunday amallarni takrorlamasligingiz, ro'zani buzishga qayta qo'l urmasligingiz lozim. Allohdan mag'firat so'rang va Alloh azza va jalla oldida turishingizni hamda u sizni hisob kitob qilishini unutmang. Alloh bizni va sizni o'zi sevgan va rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq aylasin. Vallohu alam.